Hello po Sir Red. Naaalala niyo po ba yung story tungkol sa dating bahay? Yung sobrang weird na kung saan lahat po ng na mga nangyayari sa amin ay talagang hindi po namin maipaliwanag. Lalo yung bigla-bigla na lang pong gumigising kami ni Mama dahil sa mga tunog. Ako po pala si Mini at ito po muli ang aking isa pang pagkakataon para magbahagi ng aking kwento. Tawagin niyo na lang po akong Yukito. Isa sa matatagal na po ninyong silent listener at ngayon nga po ay magbabahagi ng true horror story ko. Ah, kakaiba po talaga kayo sa lahat ng mga horror stories na napakinggan ko at para sa akin kayo po yung unique. <laughs> Salamat. Ang istorya ko pong ito ay naganap sa dati po naming bahay. Good afternoon po sa lahat or good evening Itago niyo na lang po pala ako, Sir Red, sa pangalang Divine. Ito po ay medyo may kahabaan pero hindi ko na lang po imi-mention yung place. Basta ito po ay nangyari sa isang lumang museum dito po sa bahay namin. It happened last 2017. Yo, yo, yo! <laughs> Mini, Yukito at Divine, tatlong senders natin para po sa episode ng Subscriber si Lakbot Stories. Kaya welcome na po ang lahat. Mapasolid HTV, positive ka man, silent listeners, regular na nating tigapakinig at laging present sa ating premiere. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Lalong-lalo na, maraming salamat dahil naririto na naman ang ating mga channel members na solid na solid at hindi nangiiwan sa atin. Maraming salamat po at ito na ang ating mga kwento ngayong araw na ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Pero bago po yon, ito muna sabi niya welcome back SHS. Namiss ko po kayong sobra mula, mula po ito kay Robin. Patiktik din po natin si Jane, uh, si Jane pala, Janet Yap, yan ang kanyang pangalan. Si uh, Jonah, Ve, uh, Jonah Ver Ignacio, si Chichay at patiktik din po natin si Migs Lee si Isnatsy 3197 at si Tess Aguilar at maraming maraming salamat din kay Ruth Mend 2057 yung kasi yung tag niya sa YouTube eh. Sabi niya basta happy pill ko po talaga kayo Sir Red. Pag seryoso ka lalagnatin po ako <laughs> sabi. Kahit madalas replay po, team replay ako don't mind as long as hindi ko po nami-miss yung inyong kapilyuhan. Salamat po. At ganoon na rin po dito sa lagi daw po nating Novelane, si Novelane po ito. Uh, pa-wash out ako palagi, Sir Red. At patiktik din po bagong listener po natin dito, si uh, ah, Adjero Suson. Hindi ko alam kung pinagbali po ito pero yun ang pagkaka spell niya so yun ang babanggitin ko. At syempre sabi niya solid po si Draven Black sana po marami pa kayo. Opo, hintayin po ninyo dahil meron na po tayo nasa ano na, nasa table na po natin and uh, soon you work out na po natin yung pagre-record sa susunod na gabi ng lagim. Syempre ito po ay sa panulat ni Draven Black. I don't know kung ngayon pong buwan na ito na i- as in na i- na i-air na natin Tama ba par? Parang nasa programming na natin yon. Nai-air na natin yung La Muerte Horror Stories ni uh, Ivan Lee. Ito po ay uh, 13, tama? 13 or 12 stories po ito na kanya pong pinagpuyatan at para maging kahit papaano ay pang-araw-araw po natin na special stories dito po, special edition, kumbaga special episodes natin ngayong buwan ng Agosto. Kung sakaling nai-air man ha, kasi maaga po tayo nagre-record ng SHS. So sana ay nasubaybayan nyo ang kada kwento natin sa La Muerte Horror Stories. Pag sinabing La, La Muerte kasi it's death. Okay, so sana po ay ma-gets ma, ma ninyo kung ano ibig sabihin ng mga tina-title natin dito. At ganoon na rin yung out of control Uh, ito po isang uh, fiction zombie story po na nangyari dito sa para Ortiga sa ata. Hindi ko nagkakamali yun. Ito po yakda naman ng ating kaibigan na si Jupiter Toledo. So marami kayong dapat abangan sa mga susunod. Dito po yan sa Hilakbot at sa Sindak at sa mga brother YouTube channels po natin. Thank you! Tuloy-tuloy po ang hawaan at wala <laughs> nag-extra. <laughs> Oh my. <laughs> Ito na nga, first story po natin. Baka na naman may tumatas na ng kilay Sige na, diretso na. Kwento na, Sir Red. Ito na po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So pagkatapos po naming maisipan ni Nadada, uh, ah, tawag ko po ito sa aking father, na umalis sa lugar na akin pong minention dun sa unang kwento ko dito sa SHS, um, may nangyari pa pong mga ibang kababalaghan. Yun po kasi ang pinakamainam na solusyon para hindi na rin po maging worse o worst yung sitwasyon namin. Kasi naman wala kaming kapitbahay at mistulang ghost town talaga yung lugar kung saan naroroon yung unang bahay namin. Basta't napakapangit po talaga ng experience namin sa dati naming bahay pero hindi ko po alam kung bakit simula naman noon ay binabangungot na ako. Isa po sa mga hindi ko malilimutan ay ang aking sleep paralysis nung grade 7 pa po ako noon. So, first year high school. Akala ko po noon si Red ay mamamatay na ako. Kaya nung nagising ako ay iyak lamang talaga ako ng iyak. Take note po Sir Red, wala pa po akong alam sa sleep paralysis. Ang tanging narara, tanging alam ko lang ay may mga nagpapakita sa iyo sa panaginip at may ko consider na isang masamang panaginip lang pero yung sleep paralysis at kung ano ang nangyayari, yun po yung hindi ko alam. Hindi ko rin po alam noon kung ano yung dapat kong gawin kapag na-encounter ito kaya ang nangyari dahil na rin sa iyak ko ay nagising si na mama. Hindi ko talaga maamin sa kanila kung ano ang nangyari dahil sa takot ng uh, takot na aking nararamdaman. So hinayaan na lamang po nila ako at nang makatulog ako ay pinili na lamang po ni mama na tumabi na sa akin. Yung pangungot naman ang yung nasa ano? Yung pangungot naman ay yung nasa lugar ako na sobrang familiar. Alam na alam ko yung daan pero parang may humahabol sa akin na tao pero wala po siyang muka, Sir Red. As in, parati pong ganun yung nararanasan ko sa bangungot. Hindi ko alam, uh, hindi ko ah, hindi ko alam kung bakit hinahabol niya ako. Pero parang sa mga sumunod po na bangungot ko na kung saan nakapaloob yung tila naghahabol sa akin. Napansin ko na hindi naman pala ako yung totoong hinahabol nila. Para lang akong naglalakad sa lugar na walang kabahay-bahay at daanan lamang po iyon na napaliligiran ng maraming puno. Dahil doon, inalala ko yung mga daan at lahat ng mga nadadaanan kong daan hanggang sa papalayo na ako ng papalayo sa nilalakad ko. Doon ko napagtanto na ang daan pala ay patungo sa aming dating bahay pero kapag sumasapit na po ako doon ay lagi pong napuputol yung bangungot ko. Gustuin ko man po na sana ipagpatuloy ito pero natatakot ako at baka kung ano ang mangyari sa akin. Salamat po Sir Red dahil kahit papaano ay naibahagi nyo na naman po ang aking kwentong ito at kapag may free time po ako ako po ay magbabahagi na naman ng iba ko pang karanasan since ngayon po ay college na ako at palagi pong <laughs> haggard. Sabi niya sa akin, maraming salamat dito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you sa'yo, Mini, at uh, ire-recall ko ha, sa, hahalukain ko sa aking memory kung ano yung story na iyon. Pero hindi ko alam kung lumabas sa Sindak or dito po. Pero ang alam ko, o-order na yan. O-order na yan. <laughs> order na po yan, syempre, ng kape ni Lola Trinidad. Sabi ko may tatlong variants po tayo. Uh, pare-parehong flavor lalo na sa drip at saka sa steep coffee kaya sabi ko mas mainam ilike nyo yung Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad para makita nyo po yung itsura at kung hindi man at uh, tinatamad ka na mag-browse kung ano-ano pa man dyan sa Facebook diretsuin mo na punta ka na agad sa ating HTV merch para makita nyo rin yung mga available na mga uh, uh, pwedeng bilhin, available na pwedeng i-check out, available na flavor kung sakaling itong Kape ni Lola Trinidad yung gusto mo. At uh, steep coffee para para lang po siyang ang preparation ay uh, ganun sa mga tsaa. Ang drip coffee yun nga yung ipupour mo po yung tubig habang naka tila nakasampay yung ano 'di ba nakaangkla doon sa uh, bibig ng tasa yung kape, yung tea, I mean yung coffee bag. At saka meron na rin po tayong kape ni Lola Trinidad na corn coffee, corn and mangosteen po talaga ito. Uh, talagang pinapa-healthy natin lahat ng mga variants natin. Uh, bukod sa all natural, wala pong didinaan sa kung anumang proseso. Basta talagang from coffee bean na talagang hinarvest. At ayan na, grenade na po yan, direkta na po yan, as in fresh na fresh. At saka sa corn coffee natin, tikman nyo rin. Uh, must try din po itong corn coffee natin. Limited stocks. Uh, hindi ko na alam kung sa sa puntong ito ay naubos na. Kung sino man yung namakyaw no nakaraan, maraming maraming salamat. Mapalaguna, Sultan Kudarat, saan pa ba yung nakaraan? Ilocos. Hindi ko nang po memorize yung names ninyo pero natatandaan ko po yung mga places kung saan ito pumunta. Mostly meron din sa Tondo nakita ko meron din dati at ganoon na rin sa lahat na rin po ng mga uh, ah, umu sa Visayas at sa Bicol region. Thank you! Salamat po talaga dahil nagiging kaisa kayo sa cause natin at alam nyo na po kung ano yung binabanggit kong ito. Okay, para hindi naman masyadong maromanticize kumbaga baka sabihin ninyo eh, di ba ginagamit natin ito pero hindi po. Kung alam lang ninyo ang nangyayari uh, behind the mic at behind the YouTube channel natin, uh, kaya mas maganda kumilos na, kikilos na lang tayo ng silent at maraming salamat dahil nagiging bahagi kayo doon na hindi ninyo alam, di ba? Maraming maraming salamat sa mga senders at sa kararating pa lamang po ng mga silent listeners po natin. Paramdam, pagalaw lang po ng baso po dyan para malamat makilala din po natin. Kung may patiktik ka, buuhin mo yung mga pangalan. Sabihin mo kung saang lugar kayo nakikinig guys ha, para malaman natin. At ganoon na rin syempre, comment section is the key para nang sa ganun ay mabasa po natin sa mga susunod nating episode. Okay? At speaking dito sa bangungot niya, uh, ilang beses na rin kasi kasi tayo na merong ganitong klase mga kwento dito guys eh. Uh, natatandaan ko noon kung hindi ako nagkakamali, uh, ito po ay sa akda nung isang uh, uh, uh, writer natin noon. Nakalimutan ko na kung ano yung name niya pero meron siyang ganito na parang na, napapanaginipan niya lagi yung isang daanan na nagli-lead back sa kanya doon sa luma or ancestral house nila. Na ngayon, yung time na yon habang kinikwento niya sa atin ito at sinad niya yung kwentong yon, giba na yung ancestral house. Kaya parang tuloy doon sa kanyang conclusion, iniisip niya na hindi kaya meron kang naiwan doon sa bahay na yon na dapat mong balikan. Parang ganun eh Di ba? Pero dito sa case naman ng ating first sender, parang nakakatakot dahil bangungot siya. Hindi lang siya panaginip na parang uh, may, may pagka-premonition ng dating or magli-lead sa iyo ng alam mo yun para ma-solve yung puzzle kung bakit mo siya lagi napapanaginipan. Paminsan kasi hindi kaya ito ay nasa mindset na natin or naiiwan po sa kung saang parte ng ating utak. Kaya minsan ang nangyayari ay it, hanggang sa pagtulog daladala natin. Kaya hanggang sa panaginip nga daw po natin ay eh, nadadala natin. Hindi kaya meron kang naiwan or meron kang dapat balikan sa bahay na iyon na talagang dapat mong isolve dapat mong alamin kung ano, di ba Mini? Para na sa ganun eh, malaman mo rin at hindi na ito yung magiging laman ng nightmare mo 'di ba? Parang puzzle kumbaga, 'di ba? Second story naman po tayo. Ito naman ay uh, galing kay uh, Yukito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang istorya ko pong ito ay nangyari sa dati naming bahay. Compound po ito at pader lang talaga yung pagitan namin sa isa pang apartment. Yun bang? Okay. So yung apartment na binabanggit niya dito ay sementeryo. So yung mga apartment type na sementeryo. Tama? Okay, so yun nga. Katabi po ng dati naming bahay ay sementeryo. So bata pa lang po ako, palagi na akong tinatakot ng aking tiyuhin na sa tuwing umuulan, eh maririnig mo daw yung mga katok sa pader namin na para bang may gustong pumasok ng mga nakatira sa apartment dahil nababasa daw sila. So ganito, na, ganito po yung setup ng bahay namin. Mula sa kwarto, may maliit na hallway po na magdurugtong sa banyo, sala at kusina. Madalas po akong mag-isa dahil po sa trabaho ng aking tatay. Di po siya madalas nakakauwi habang yung tsuhin ko naman ay tuwing weekends umuwi. Sa kwarto po namin, doon po ako madalas gumagawa ng assignment at minsan ay naglalaro. Since nakaharap po ako sa pinto, kahit nakatungo ako sa aking notebook, talagang meron po ako nakikita na shadow sa peripheral vision ko. As in dadaan po siya sa hallway. Galing siyang banyo tas parang papunta ng kusina. And then afterwards ay eh, makakarinig na po ako ng kalabog o ingay sa kusina and then babalik yung shadow person sa banyo. Ilang beses na po na nangyayari iyon. Sinabi ko na po ito sa mga magulang ko pero dinadaan lamang po nila ito sa biro. Lalo na yung tsuhin ko talaga na pilyo. Ang sabi niya kasi, pag may bagong lipat, oh may naligaw na naman. Baka hinahanap yata yung daan palabas. Marami pa po akong ibabahagi sa Red. Sa susunod na po na pagsisend ko, pagsishare, ikikwento ko naman yung tungkol sa dati naming bahay din at yung bago naming nilipatan. Maraming salamat po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, so parang sabi niya kasi uh, parang ito ha sabi niya uh, pagitan namin pader lang ang pagitan namin sa isa pang apartment. Ito po yung sementeryo. Sabi niya kasi ito eh kung kung uh, ia, alam mo yon iaanalisa natin yung sinasabi niya. Sabi niya kasi katabi po ng dati naming bahay yung sementeryo. Sure ka ba dito? Saang saang lugar to? Kasi sa pagkakaalam ko bawal yung ganito eh. 'Di ba na kasi it's ano eh uh, health hazard, 'di ba? At uh, saka ano to, as in pader lang talaga tapos apartment type ng mga sementeryo, mga nicho na yun nandoon sa kabila. Ganun. Gaano kakapal yung ano, yung firewall o kaya yung pader na yan? <laughs> Di ba? <laughs> parang ano eh, parang hindi ko rin ma-imagine. Kasi di ba may, may chances kasi na parang ano eh, yung mga ganitong mga apartment type, di ba minsan pasintabi sa mga nagme-merienda o sa mga kumakain, yung meron talagang nagli-leak diyan na liquid galing po doon sa nagde decompose na ano, na bangkay. Di ba? Tapos yung apartment yun, nandyan, parang, what? Di ba? Oh my God. Tawa na nga. Parang kinikilabutan ako lalo dun sa isipin lang na yun na hindi sa pagpapakita ng mga shadow person na sinasabi nito. Pero Di ba? Para alam ko bawal yan. May ilang metro dapat ang layo niyan. Ang isang sementeryo, may ilang metro dapat ang layo sa residential. Yun yun. So doon pa lang para nagtatanong ako saang location ito. Paki-PM mo nga ako dito Yukito. Para malaman natin mahanap ko sa Google Map kung gaano ka legit yung location na to. 'Di ba? Kasi parang yun nga medyo question mark para sa akin yun. Kayo din ba? Eh, alam mo, kayo ba ano-ano bang take ninyo doon? Sabihin sabihin niyo naman, sabihin niyo sa amin para nang sa ganun eh kahit papaano uh, malaman natin kung baka malay ko ba eh meron nga talaga nag exist na ganito pero napaka anto uh, ah, hindi maganda sa health ng isang human, ng isang living Uh, 'di ba? Anyway, uh, proceed tayo sa third story at sabi ko sa inyo kung may komento kayo at kung sakaling na trigger kayo sa anumang mga kwento dito, pwede niyo pong i-comment 'yan sa comment section na lang po guys, okay? Baka napapataas na yung kilay nung iba <laughs> diyan, sabi niya, baka hindi daw totoo itong mga ito. Ayaw ni Mind of Shinigami 'yan, yung mga ganyan. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Medyo may kahabaan pero puputulin na lang daw po natin doon sa pinaka shortest talaga na version nito. Ito naman ang kwento po ng ating pinakahuling sender at siya naman po si Divine. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ito po ay nangyari sa isang lumang museum dito po sa bayan namin and I won't mention na lamang po. Nasa hagdan pa lamang po kami na kung saan nakalatag yung pulang carpet ay tumingala na po kami sa ikalawang palapag ng lumang museum. Madilim po doon Sir Red nung time na pumunta kami. So nagkatinginan kami at hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba pero saglit ko siyang nakitaan ng takot sa mata. Ang sabi ko pa nga, natatakot ka ba? Doon sa kasama ko. Agad naman niya akong sinamaan ng tingin at nagsalubong na lamang po yung kilay nung aking kasama at sabi niya, Hindi oh, nuko. Ready ka na ba yun ang tanong? Sabi niya. So tumango ako pero bakas talaga sa kanyang itsura si Red yung pag-aalangan. So bumuga siya ng malalim na hininga. Tapos pinukpok niya yung kanyang dibdib at sabi, Whew! Parang kinakabahan ako ah at natawa na lang po kami. So nagsimula na kaming umakyat at nauna po ako sa kanya ng kaunti since sinadya niya yatang magpahuli. Hanggang sa nakarating nga kami sa second floor. Pero kakaapa ko pa lang sa sahig mismo ay narinig ko po na nagmura yung kasama ko. So napalingon tuloy ako. Napansin ko siya na bigla pong napaharap sa akin, suminghap at mangyak nyak Nakita ko na parang naninigas ang buo niyang katawan. Yun bang parang feeling ko nung time na iyon ay may sumalubong sa kanya na entity tapos hindi namin namalayan yung pag-akyat nito. So sinabi ko, ano nangyari? At ang sabi niya sa akin, naramdaman mo ba yun? May mabilis na umakyat kanina dito. At napamura na lang ako. Sabi niya, isang pari daw ang bigla na lang na mabilis na umakyat sa hagdan patungo ng second floor. Pero ang mas nakakatakot ay nakita daw ito ng kasama ko na parang naghihintay sa amin sa second floor at wala po siyang ulo. Sandaling katahimikan po yung bumalot sa amin hanggang sa naramdaman ko talaga na ang creepy lalo nung ambience. Lumang bahay na po kasi talaga iyon Sir Red na kinonvert lang into a lumang museum din. Kaya talagang kapag tumatapak ka sa mga kahoy na sahig ay lumilikha po ito ng langit-ngit na katulad po sa mga horror movies. So hanggang sa tiningnan na po namin yung ilang mga nakapaskil na pictures. Pero take note, hindi na po kami tumuloy ng second floor. Ito mga pictures na tinitingnan namin ay nandoon na po sa first floor. Hindi ko rin maaninag sapagkat maliliit din yung mga larawang nakikita ko nakapaskil. Hanggang sa muli na naman pong gumalaw yung kasama ko na kasing bilis ng kidlat at pumunta sa kabila. Sinundan ko siya at tinanong kung bakit. Ang sabi niya, Sir Red, may nakita naman daw po siyang isang madre na naroroon daw at nakatingin din na animoy kasama namin na nakikitingin ng mga pictures. Para siyang tao daw talaga, Sir Red. Pero ako naman ay napasinghap at talagang nagtataka kung bakit ako ay hindi ko ito makita hanggang sa napagdesisyonan na lamang po namin na umalis sa lumang museum na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Ito po ay kwento ni Divine hindi na actually sinabi po niya sa akin yung <laughs> yung name ng museum na yon pero inano ko na lang uh, pinalitan ko na lang na hindi na lang niya babanggitin. <laughs> Kasi sigurado magiging tampulan to ng katatakutan. Alam ko po ito nakarating na tayo diyan. At hindi ko na rin babanggitin ko sa probinsya pero ganito yan ha. Ah. Isang ancestral house po ito dati. Oo, ng isang sikat na bayani. Tapos uh, ginawa na po itong museum kasi nandun din yung mga memorabilia, nandun din yung mga lumang gamit niya. Okay, lalo na yung mga botelya ng ano, ng uh, mga dating gamot, yung parang katumbas ng mga ano natin, uh, painkillers ngayon, yung mga ointment, ganon, nandoon. So yun ang sinabi niya. Mahaba yung description niya, pero um, medyo paliko-liko kasi yung kinikwento niya. So parang hindi ko alam kung pinopromote ba niya yung lumang museum na yon or baka siguro para at least mag um, pataas ng curiosity ng ilan lalo na yung mga nakikinig sa atin na may pagka ghost hunt, hunter ang datingan di ba <laughs> so pag binanggit natin to baka puntahan ninyo hindi para dun sa mga artifacts hindi para dun sa mga historical na mga uh, gamit kundi baka mamaya eh ghost hunting lang yung gagawin doon. So wag na lang. Anyway, maraming salamat. Kayo ba, alin ba sa mga kwentong ito yung para sa inyo na medyo may question mark or medyo nabitin ka? I-comment mo yan dyan sa ating, uh, syempre, comment section at maraming salamat dahil nakinig ka talaga ng maigi at malalaman talaga namin kung sino-sino yung mga makukulit sa ating live chat sa ating premiere ngayon. Maraming thank you din sa mga nag-VVM. Hindi pa po namin masala yung iba pero kung ikaw man halimbawa hindi pa nakakapag-VM, sindakstories2008 at gmail.com lamang at uh, i-record mo yan sa iyong cellphone at uh, bawal yung ma-echo, bawal yung maingay ang background para litaw yung golden voice mo at ikaw yung magiging bida natin sa narration or voice message na yan. Kahit hindi po Halloween special, tumatanggap tayo ng VM, ini-insert-insert po natin yung iba pero kung gusto mo magsulat-sulat lang, why not? Walang problema problema. Basta ang ang ating email, bukas po yan para po sa inyong mga entries. Okay? Ako pong muli si Red, maraming salamat na naman sa lahat ng mga nakinig, lahat na naman ng umantabay dito po sa ating channel. Once again, ang La Muerte Horror Stories, abangan po ninyo. Uh, Gabi ng Lagim ni Draven Black, uh, marami pa tayong gagawin dyan pero abangan nyo na rin po dyan. At syempre naririto na po yung script at yung radio episode, eh, radio serial kumbaga na tinatawag po namin ang isa sa mga proyekto pa namin na gagawin as promised ni G.Y. Jones. At alam nyo na kung sino siya. Siya po yung <laughs> mayakda ng ang batang ipinanganak sa Haunted House na alam ko may English version ngayon sa Wattpad at hindi lamang po yan, may second story siya sa atin. Second series po siya na gagawin natin na sana makahabol para sa Halloween. O, oh, so alam nyo na po yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod pa dito sa Hilakbot. Kaya ito po yung dahilan, ito po yung sinasabi ko sa inyo ng mga dahilan para mag-tune in ka talaga sa amin at nang sa ganun ay hindi mo kami iiwanan. Channel members, ang aming pa-thanks either na dyan sa pinned comment o dito po sa description kung magkakasya pa kayo. Maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.